Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam rabbil alamin wa salatu ala rasulina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba'd Nastavljamo sa tematikama vezanim za Mustalah al hadis, hadisku terminologiju. Prošli put smo čitavo predavanje čitali, spominjali, navodili hadise, koje je napisao učenjak El Kaptani, poznati sufijski učenjak, Muhaddis, gdje je naveo preko 300 hadisa, 310 otprilike, mutevatir hadisa. Prije toga sam vam govorio da je da je imam sujuti, da je on naveo 112 hadisa, mutevatir. On su naravno sakupili i razrstali po poglavljima, i akideskim i fikskim. <clears throat> A onda imamo drugi učenjak, učenjake koji su također pisali e, knjige osadnjajući se ili na njih ili dodavajući. <clears throat> Pojente ovdje, ovaj, malo sam detaljnije analizirao i te hadise i sve to, pa ima puno hadisa od, od onih hadisa koje sam ja čitao i koje nisam pročitao, ima mnogo hadisa za koje e, je neko, on je išao tim principom, taj učenjak je tani, da ako je neko rekao za, neki, za neku skupinu, za, neku, za neki hadis da je na stepen mutevatira, neko da je rekao od ulemi, od učenjaka, on je njega uvrstio. I spomenuo čak i razilaženje oko toga. Uglavnom, ova, ima mnogo hadisa za koje on naveo da su mutevatir, a ispravno da u stvari nisu mutevatir. Jer kako će biti hadis mutevatir ako sve rivajete neki učenjaka mu hadisa smatra za daif. Kako može hadis biti mutevatir za učenje bismile na početku abdesta i to ko ne prouči bismilu da mu nema abdesta a sve te rivajete sve te rivajete ima mahve smatra da su jako slabi i džak kaže da hadis bat da je munker zbog, zbog svih e, e, rivajeta i da on jednom nije došlo da, da, da je, da je makar hadis na stepenu dobrog hadisa ili vjerodostojnog u svim tim rivajatima. A onda se ono spomeni da je taj hadis mutevatir. To je nešto neprihvatljivo. Jel? Zato što je neko od, od muhadisa rekao, zato što je prenesedno od skupine ashaba, iako svi hadisi daifi, e, zbog mnoštva ashaba koji je prenesedno preko deset ashaba, da je na stepen mutevatir hadisa. Tako da o, ovo sve navodim iz razloga što i recimo ubroj hadis inem al amal bin jade, hadis mutevatir, što je jako daleko, mi ćemo sad spomenuti u hadise, uh, Ferda Gariba, ovaj e, što govori da je ova tema motivatora hadisa zato bi tako učenjaci naglašavaju znači da je to ovaj da da čak i šejh Zamit mi kaže jel ovaj ne može ne može niko presjeć po tom pitanju reći ovoliko je hadisa motivatira ostali nisu motivatir jer to stvari štihada u leme koji tu istraživu ispitivu A, tako, znači, ti cifre koje se nabroje, ovaj, na, ovaj sakupio 75 hadisa motivatir, ovaj 110, ovaj 310, znači, to su brojke, vraćaju se na ičtihad, e, na trud istraživanja tog alim učenjaka koji je sakupio te hadise. O, e, vjerovatno se među tim hadisima može izdvojiti e, velika skupina možda neki stotinjak hadisa za koje se može reći da su motivatir, a onda ima, ima taj, pro, i taj problem, e, motivatir sa tekstom ili motivatir po značenju, o čemu smo govorili, ta osnovna podjela. Ovo se sam htio da naglasim zbog toga <clears throat> što smo prošli put čitali te hadise, samo da, da imamo otprilike nekakvog e, poimanja, osjećaja, da znamo da ima tih hadisa koji su oni i otprilike da smo čuli za te hadise. A oko pojedini hadisa, znači imamo razilaženje među učenjacom, je li on mutevatir ili nije mutevatir, zbog samog razilaženja ocjenje tog hadisa i svi njegovi rivajita. Kad smo i navio ovaj hadis tamo, da izgovaranje bismili naglas prije učenja Fatihe u namazu, da je mutevatir hadis. A, došlo svim, a, a, a, a ti hadisi došli svim slabim predajama vjerodostojno se predaje obrnuto, da su da je hadisi u Buhari muslimu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi uh, e, kaljao namaz, prvo što bi učio naglas e, učio alhamdulillah rabbil alamin. Ne bi spomenuo bismillah uopšte. I to prenosi da je tako radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je tako radio Abu Bekr, Omer, prenosi ashabi drugi. A onda on spominje među motivatori hadise da se uči bismillah naglas glas. Na znači, čemu ono je koji mezeb? Koji mezeb uči Fatihu na glas? Ili Malikijski? Ili Hanefi. <laughs> koji, koji mezeb uči e, Bismilu e, naglo? Maliki. Maliki. Prvi put smo to čuli kod nas, kad smo došli ljudi koji su došli iz Maroka, iz Alžira, pa kad predvodi namaz, uče, uče na glas. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.